yigirmanchi bob bir kuni hazrati ayso markazi ibodatxonaning ho'ylarida xalqqa ta'lim berib xush xushxabarni yetkazayotdi Oli ruhoniylar Tavrat ustozlari va oqsoqollar uning oldiga kelib aytib bering siz qilayotgan ishlarni qaysi huquq tayinib qilyapsiz sizga bu huquqni kim bergan deb so'radi hazrati ayso ularga man avval sizlardan bir savol so'ray aytinglarchu yahyo payg'ambarga cho'mildirish huquqini xudo berganmi yoki insonlarmi dedi өз o'zaro talishishga boshlab agar xudo bergan desak u undaqda sizlar nima uchun yahyoga ishonmidinglar deydi agar insonlar bergan desak haloyiq bizni chalni kesak qilib o'ltirdi chunki ularning hammasi yahyoning payg'ambar ekanligiga ishinidi deyishdi buning bilan ular yahyoning huquqining qayerdan kelganligini bilmaymiz deb javob berishdi undaqda manmi bu ishlarni qaysi huquqqa tayinib qilayotganligimni aytmayman dedi hazrati ayso ularga Hazreti ayso so'zini davomlashtirib ularga bu tamsilni so'zlab berdi bir kishi bir uzumzorliq barpo qilib uni ijorga berib o'zi iraq bir yerga ketibdi va u yerda uzun vaqt turibdi uzumlarni uzidigan mazgil kelganda u qullaridan birini o'ziga tegishli ulushni elib kelishga əvətibdi. lekin ijorkashlar yilqi qulni dumbolab quruq qo'l qaytirdi xo'jayin yana bir qulini avatibdi ijarikashlar unimi shundoq urib haqoratlab yana quruq qo'l qaytiribdi uchinchi qitim xo'jayin yana boshqa bir qulini avatibdi ijarikashlar unimi urib yorilandirib bog'dan haydab chiqirib yetibdi oxirida uzumzorni xo'jayini qandoq qilsam bo'la сөйімлік оғлымны әвәтсәм, еш болмағанда уни hurmat қыла, дәп оғлыны әвәтіпті. Lekin, ijarkashlar xo'jayinning o'g'lini ko'rib, bir-biriga, bu bo'lsa xo'jayinning mirosxo'ri, uni o'ltiraytayli, zimzorlik bizga o'ngchi qolsin, deyishibdi. Shuning bilan ular uni uzumzorning sirtiga so'rab ochiqib o'ltirib bundaq ahvolda uzumzorlikning g'ojoyini bu jarkashlarni qandoq qiladi jazman ularni o'ldirib uzumzorlig'ini boshqalarga ijaraga berdi ko'pchilik buni anglab bundaq ishlar hargiz yuz bermisin deyishdi biroq hazrati ayso ularga ko'zlarini tikib mundoq dedi zaburda qutqizg'uchi haqida tomchila toshlayotgan tosh qurilishning ul teshi bo'lib qoldi deb aniq yozilgan tusa bu toshga yiqilgan kishi pora pora bo'lib ketidi tosh kimning ustiga tushsa shuni hukm talqon qildi tavrat ustozlari bilan oliy ruhoniylar bu tamsilning o'ziga qortib etilganligini tushunib yetib hazrati aysoni shu chog'dilar tutmoqchi bo'ldi lekin ular xalqni qo'qishdi shunga hazrati aysoni diqqat bilan ko'zitish uchun payloqchilarni avatdi bu payloqchilar samimiy qiyofatga kirib elib hazrati aysodan savollarni so'rab uni o'z so'zlari bilan tuzoqqa tushirib rimliq voliyning jazolashiga topshirmoqchi bo'lishdi ular hazrati aysoga mundoq dedi ustoz bizga ma'lumki sizning ta'limotlaringizning hammasi haq shuningdek siz yuz xotir qilmay hamon xudoning yo'lini sodiqlik bilan o'gitib keldingiz sizcha rim imperatori qaysarga bosh topshirishimiz tavrot qonunimizga xilofmi qandoq ularning yerisini tushangan hazrati ayso manga bir dona kumush tangi ko'rsatinglar buning ustidagi surat va ism kimning dedi rim imperatori qaysarning deb javob berdi ular undoq bo'lsa qaysarning haqqini qaysarga xudoning haqqini xudoga topshiringlar dedi hazrati ayso ularga ular haloyiqning oldida hazrati aysoning so'zidan tutib oladigan biror putoq chiqara olmadi Hazreti Eysa'nın cavabığa hayran bulup, zuvanı tutuldu. Ölgelle tirilmeydu, deb qaraydigan saduqi dini iqimdiklerden bəzileri Hazreti Eysa'nın aldığı kelib, dün mundaq deb sordu. Ustaz, Musa peygamber Tevrat'ta bir kishi o'lib ketib ayalı tıl kelip, farzand kömügen bo'lsa ölgücünün aka yoki inisi tulqaga yangisini amriga ilib qerindishi uchun nasl qoldirishi lozim deb yozgan burun yetti oqufga o'tgan ekan cho'ng'i o'ylinib farzand ko'may olamdan o'tibdi keyindiki inisimu tul qolgan yangisini amriga ilib olamdan o'tibdi ondan uni uchinchi inisi elibdi shunda qilib yettinchisigacha hammasi uni elib chiqibdi lekin hech qaysi farzand ko'rmay olamdan o'tibdi oxir u ayolmi olamdan o'tibdi endi so'rayligimiz shuki qiyomat kuni bu ayol kimning ayoli bo'lib tiriladi? chunki yetti qarindoshning hammasi uni xotinlikqa olg'anda hazrati ayso ularga mundoq javob berdi bu dunyoning odamlari xotin oladi Әриқ дегіду. Бірақ, өлгенден кейін тіріліп, әрішті яшашқы лайық есапланғанла, хотын му амайды, әргі му тәгмәйді. Ула пәриштәгі оқшаш мәңгі яшайды. Ула Худауның пәрзәнтлері болғашқа, өлгенден кейін тіріліді. Бірақ, өлгенден кейін тіріліш бамы жоқ, деген суалғы кәсәк, tirilishning borlig'ini Musa payg'ambar o'zi isbotlab berdi. Chunki garchi ajdodlarimiz Ibrohim, Ishoq va Yaqublar Musa payg'ambarga qaraganda olli burun olamdan o'tgan bo'lsa-mu, Tavrotdagi tikanlikning kuyishi haqidagi bayonda Musa payg'ambar mundaq yozgan. Xudo, men Ibrohim ishoq va yoqublar e'tiqod qilib kelgan xudo bo'liman degan demak xudo o'lganlarning emas tiriklarning xudosidir xudoning nazrida ularning hammasi hayotdir ba'zi tavrat ustozlari ustoz yaxshi aytdingiz dedi shuningdan keyin ular hazrati aysodan savol so'rashga petin olmadi keyin hazrati ayso ulardan savol so'rdi kishilar qutqizuvchi masihni podsho Davudning avlodi deb turvasa qandoq bo'ladi Davud o'zi zaburda qutqizuvchi masih to'g'risida degan go. parvardigor xo'jayinimga aytdiki men sening dushmanlaringni oyig'ing ostida dasatgucha mening o'ng yinimda o'ltirgan. құтқызғычы мәсі. Патша Даудының әулады босы мұ, Лекін, Патша Дауд мәсіні, ғожайынын деген еді, мәсі ұныңдың ұлық болмамды. Жамаат, құлақ селіп аңлаватқанда, әзірті әйса шағыртырға мұндақ деді. Тәурат ұстазлырдың тәқәс болуңла. Ұла, ұзын толланы кейшвеліп, ғади amraq kelidi. Bazalada boshqalarning o'zlariga salom berib, hurmatlishini, ibodatxonlarda alohida o'rinda o'ltirishni, ziyofatladimi, to'rda o'tirishni yaxshi ko'radi. Ular tul ayollardan nab elib, ularning mol mulkini yavilib, ondan attay boshqalar ko'rsin deb uzundan uzun duo qildi. Ular jazman техму қаттық жазаға тартылыды